وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون Na kwa kina Adi tulimtuma ndugu yao Hud akasema enyi watu wangu muabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye nyinyi si chochote ila ni wazushi tu ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun enyi watu wangu sikuombeni ujira kwa ajili ya haya haukuwa ujira wangu ila kwa yule aliyeniumba basi hamtumia akili waya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwah ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Na enyi watu wangu Muombeni msamaha Mola wenu mlezi kisha mtubie kwake. Atakuleteni mbingu zenye kunyesha mvua ya kumiminika na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu wala msigeuke mkawa wakosefu. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wama ma nahnu laka bimu'minin wakasema ewe Hud hujatuletea dalili wazi wala sisi hatuiachi miungu yetu kwa kufuata kauli yako na wala sisi hatukuamini wewe إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء tushrikun Sisi tunasema baadhi katika miungu yetu imekusibu kwa baa akasema hakika mimi namshuhudisha Mwenyezi Mungu na nyinyi shuhudieni ya kwamba mimi najitenga mbali na hao mnaowafanya washirika min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun mkamwacha yeye basi nyote nyinyi nipangieni vitimbi na kisha msinipe muhula inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim hakika mimi nimemtegemea mwenyezi Mungu Mola mlezi wangu na Mola mlezi wenu.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 Na Mola wangu mlezi atawaleta watu wengine badala yenu, wala nyinyi hamumdhuru kitu yeye. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ Ilipofika amri yetu, tulimwokoa Hud na walioamini pamoja naye kwa rehema itokayo kwetu, na tukawaokoa na adhabu ngumu. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد Na hao ndio kina Adi, walizikanusha ishara za Mola wao mlezi na wakawaasi mitume wake na wakafuata amri ya kila jabari mwenye inda wa utbi'u واتبعوا في dunya la'natan wa ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود na wakafuatishiwa laana katika dunia hii na siku ya kiyama basi tambueni mtanabahi hakika kina adi walimkufuru Mola wao mlezi na tambueni mtanabahi kuwa hakika waliangamizwa kina adi kaumu yahud Allahu akbar Allahu akbar La sisi tuliwapelekea kaumu ya Adi wa mwanzo ndugu yao katika kabila yao naye ni huyu Hud akawaambia enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu pekee kwani hamna anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye na nyinyi si chochote ila mnazua uongo tu kudai kuwa Mwenyezi Mungu anawashirika wanaostahiki nao kuabudiwa ili wawe waombezi wenu kwa Mwenyezi Mungu Tazama maelezo ya kiilmu juu ya aya ya 65 katika sura Al-A'raf, yani sura ya saba. Enyi watu, kwa nasaha hii sitaki kwenu kulipo kwa cheo au tawala au mali, kwani ujira wangu uko kwa Mwenyezi Mungu aliyeniumba, wala haikufaliini nyinyi mkawa mmechotwa akili zenu kwa kughafilika msitambue linalokufaeni na linalokudhuruni. Enyi watu, Mtakeni aliyekuumbeni akusameheni madhambi aliyokwishatangulia kisha rejeni kwake. Hapana shaka mkifanya hayo atakuleteni mvua nyingi mfululizo basi zitaongezeka heri zenu na zitazidi nguvu zenu juu ya nguvu mnazojivunia sasa. Wala msiyawache haya ninayokuiteni muyafuate. Mkashikilia maasi ambayo tutakuangamizeni kwenye hilaki. Wakasema ewe Hud hukutuletea hoja yoyote iliyo wazi ya kuonyesha ukweli wa hayo unayotuitia. Wala sisi hatutoacha kuabudu miungu yetu kwa kufuata kauli yako tu. Je, tuwawache hao na hali sisi hatukusadiki wewe? Na hatuna la kusema juu ya msimamo wako, nasi ila kuwa ni mmoja hapo katika miungu yetu imekupatiliza kwa shari, ndiyo maana ukawa unaropokwa maneno haya Naye akasema naye ameshikilia imani yake na anawapinga. Ninasema na namshuhudisha Mwenyezi Mungu kwa haya niyasemayo na ninakushuhudisheni nyinyi ya kwamba mimi najitenga mbali kabisa na maradhi ya ushirikina mlionayo kwani nyinyi ni wagonjwa wala mimi sikujalini wala siwajali miungu yenu hiyo ambayo mnadai kuwa imenipatiliza kwa uovu. Basi saidianeni nyinyi na miungu yenu kunifanyia vitimbi. Kisha wala msiakhirishe hiyo adhabu yenu kwangu hata dakika moja kama mnaweza. Mimi namtegemea Mwenyezi Mungu na yeye ndiye mwenye mamlaka juu ya mambo yangu na mambo yenu. Wala hashindwi na kitu chochote katika kupinga vitimbi vyenu. Na yeye ni muweza wa kila kitu. Basi hapana kiumbe yoyote ila yuko chini ya madaraka yake na yeye ndiye mwenye kumsarifu atakavyo. Basi yeye hashindwi na kunilinda na maudhi yenu, wala hashindwi kukuangamizeni. Hapana shaka vitendo vya Mola wangu mlezi vinafuata njia ya haki na uadilifu katika ufalme wake. Yeye huwanusuru waumini watendao mema na huwa hizi makafiri waharibifu. Na mkiukataa wito wangu, basi kukataa kwenu hakunidhuru kitu na mwisho mbaya utakuwa wenu. Kwani mimi nimekwisha kufikishieni ujumbe alionituma Mwenyezi Mungu kwenu na sina jukumu ila kufikisha tu na Mwenyezi Mungu atakuangamizeni nyinyi na walete watu wengine wachukue majumba yenu na mali yenu. Na nyinyi hamumdhuru kitu chochote yeye kwa kukataa kwenu kumwabudu. Hakika Mola wangu mlezi ni mlinzi wa kila kitu, mwenye kujua kila kitu basi hapana katika mtendalo linalofichikana kwake wala haghafiliki kukutie ni nguvuni. Na ilipokuja amri yetu ya kuwahiliki kaumu ya Adi wa Hud na walioamini pamoja naye kutokana na adhabu ya upepo mkali uliowahiliki na tukawaokoa na adhabu kubwa ya duniani na akhera. Na hayo ni kwa sababu ya rehema yetu juu yao kwa kuwawezesha kushika imani. Hao basi Ndiyo kina Adi walizikataa hoja zote zilizo wazi na wakawaasi mitume wote wa Mwenyezi Mungu kwa vile kumwasi yule mtume wao aliyetumwa kwao na vile kumtii kila aliyekuwa jeuri na mwingi wa inda katika maraisi wao na wakubwa wao. Kwa hivyo wakastahiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu na malaika na watu wote kupata laana ya hapa duniani na laana ya kuwafuatia siku ya kiyama. Basi na atanabahi kila mwenye kuijua habari ya Adi kwamba hao kina Adi walikataa neema ya mumba wao kwao wala hawakuishukuru kwa kumwamini yeye peke yake. Kwa hivyo ndio wakawa wanastahili wafukuzwe kwenye rehma Mwenyezi Mungu na wateremshiwe maangamizo makali. Hebu zingatieni maangamizo yao kwa kumkadhibisha Hud.